Aix kai onos. Aiga kai onon etrefetis. Hede aix phthone esasa onoi onoe, dia to perison tees trofes, elegen hos apeira colasdei, dei, pote men aleethon, pote de axoforon, cae sunebu epilepton heauton poiesanta, catapesein entini bothroe, cae anapauseos tucein. Hode pisteusas cae peson sune tribe. Hode despotes ton iatron calesas eitei boe thein. Hode aigos pneumna en elegen autoe, cae tes hugieas tucein. Tende aiga thusantes ton onon iatrevon. Hoti, hostis catheteru dolia mechanatai, he autu ginetai ton cacon archegos.